Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Altı ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure, onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. Ey Muhammed! De ki, ey kafirler! La a'budu ma ta'budun. Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım. Ve la entum abidun ma a'bud. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.'' وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ sizin dininiz size, benim dinim banadır.''